Dobar dan, slušajte Vidi podcast, drugu epizodu, snimljenu 23. veljače. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Žac. Ja sam Bojan. Danas ćemo pričati o HTC Touch HD2 modelu. Pa krenemo, Žac. E, kao što znamo, HTC je jedan od najvećih proizvođača Windows Mobile uređaja. E, nedavno je predstavio svog nasljednika HD modela HD2. HD2 eh, je u mnogo čemu revolucionaran, prvenstveno po tome što je ovo prvi Windows Phone uređaj koji će krajem ove godine dobiti update na Windows Phone 7 operativni sustav. Reci Žac, da li bi rekao da je revolucionarno to što je ovo prvi HTC-ov mobitel koji posjeduje kapacitativni ekran? Je, definitivno ovo je prvi, ne samo revolucionaran za HTC, nego za cijelo Windows Mobile tržište. Pošto uspoređujemo HTC sa iPhoneom iz verzije 3GS, eh, kapacitativni ekran na iPhoneu prisutan je već dvije godine i od starije verzije. Dakle, prisutan je na tržištu od 2008. godine, što, čime je prestigao konkurenciju za dobre dvije i pol godine. HTC je nekako odgodio ugrađivanje kapacitativnog ekrana na, na svoj uređaj i definitivno tu iPhone je napravio veliki korak naprijed. Možemo reći da je iPhone i poveo tu cijelu revoluciju uvjetno rečeno finger friendly uređaja što pokazuje i sam nastavak e, cijelog tržišta mobilnih uređaja od Symbiana, Androida pa i Windows Mobile. E, ipak HTC Touch HD2 donosi Snapdragon procesor od 1 GHz, donosi preko 500 MB radne memorije, znači to je definitivno jedan ozbiljan uh, uređaj koji po mnogo čemu je i bolji od iPhone-a. Dobro, čekaj, čekaj, tražim <clears throat> reply. Um... Nemaš reply. Resistance <laughs> službeno je 500, e, odnosno 448, ali službeno nije podržano 500 je nešto, jel da? Službeno, da. to je neslužbeno. Uh, neslužbeno zato što skrivaju nekih 100 MB rama vezano za Windows Phone. To će vjerojatno otvoriti sa servicom. Da. Dakle, prednosti iPhone-a zasigurno su njegova jednostavnost, intuitivnost izbornika, kompletnost svih sučelja, operativnog sistema. Svakako možemo tu pribrojiti i Apple Store, znači koji broji preko 100.000 aplikacija. Uzmemo li u obzir i mogućnost prekiranja, dakle jailbreaka, otvaraju mu se mnoga vrata, kao i slanje MMS poruka koje je kasnije došlo podržano i od oficijalnog softvera, no prvenstveno tu bi ubrojio uh, multitasking, dakle mogućnost rada svih aplikacija u backgroundu. HTC je tvrtka koja nema fokus poput apple tvrtka koja je cijeli svoj e, radni vijek posvetila samo izradi mobilnih uređaja, odnosno smartfona. Uh, Windows Mobile kao takav operativni sustav definitivno ne možemo uspoređivati sa jednim uh, iPhone OS-om ono iz jednostavnog razloga što je prisutan na tržištu već preko recimo 15 godina u raznim varijantama. Uh, druga stvar koja je velika prednost nad iPhoneom, iPhone je dobar gadget, dok s druge strane mnoge tvrtke i korporacije koriste Microsoftove produkte, koriste Microsoft Exchange koji naravno dolazi po defaultu na jednom Windows phone uređaju. Uh, uz to, ne samo da je multitasking od uvijek bio prisutan na Windows Mobile uređaju, već e, sada se osjeća i, i uz dovoljno radne memorije i gigahertzom procesoru e, ta jednostavnost korištenja. Ono što jedan HTC Touch HD2 može ponuditi direktno out of the box jednom korisniku je primjerice obavljanje osnovne radnje, a to je da ti neko pošalje Excel u attachmentu na mail, ti taj Excel možeš otvoriti, možeš copy paste taj podatak, poslat ga nekom drugom ili direktno e, na Windows Live chatu podijeliti sa nekim drugim kolegom, e, editirati taj Excel, spremiti ga i poslati ga nazad nekom. Znači u sve te radnje ti možeš izvesti vrlo lagano i vrlo jednostavno, što mislim da je e, jako bitno poslovnim korisnicima, odnosno svim korisnicima koji e, dosta polažu svoje poslovanje na mobilni uređaj. E, što se tiče multimedije, tu nisu zaostali. Tu je ipak jedna vrlo kvalitetna 5 megapikselna kamera koja je već postala standard. Dual LED bljeskalica koja i pri cijelom, znači pri potpunom mraku nudi dostojno osvjetljenje prostorije Uh, uz to jedino bi rekli, ajmo reći, zamjerka je što nudi samo VGA snimanje. Uh, e, 30 sličica u sekundi je nekakav standard, tako da ne nudi nekakvo e, HD snimanje i tu, tu se može reći da, da su mogli, obzirom na 2010. godinu i na standarde, mogli su ipak tu poboljšati cijelu stvar. Dakle, iPhone za razliku od HTC-ovog HD2 prvenstveno je orijentiran na muzičku podršku i sam iPad. Kako je Steve Jobs naglasio, to je najbolji iPad koji je ta tvrtka izbacila, pa to je stavka koju nikako ne bi trebali izbaciti iz fokusa kada pričamo o ovom telefonu. Puno toga je fokusirano na taj underground scenu kod iPhone. To je A, i developers cijeli community kupanih da, da, mislim, to nije nešto čemu možeš raspravljati po undergroundu, ja sam mogu ući u ono stvari koje nisu officially podržene, koje nisu... Out of the box pričamo, kužiš? E, u tom je problem. U, out of the box on, on je, nema ni teme, da. kužiš. U tom je ali kao uređaj je, ono, ispred svog vremena je bio tada, to je neosporevo. Kada je izašao na tržište HTC Touch HD, znači prvi model HD, Eh, bio je nazvan u mnogim krugovima iPhone killer. On tada to nije bio jer ipak eh, uz nedostatak kapacitivnog ekrana, multitača i ostalih eh, fričera, on jednostavno nije mogao konkurirati iPhoneu po, po jednostavnosti korištenja. Danas kad pred sobom imamo HTC Touch HD2 koji ima i bolje procesor i više radne memorije i veći ekran, E, koji je isto kapacitivan i multitouch podržava. Možemo reći da ne samo da je stao zbog iphone iPhoneu po tom e, korisničkom dojmu i korištenju naravno HTC Sense sučelja, nego ga je i prestigao u tome što krajem godine na njega će doći Windows Phone 7 u koje Microsoft polaže mnoge nade i vjerujemo da Microsoft e, nije uložio godinu i pol dana razvoja da, da bi mogao ne ostvariti dobre rezultate. Stoga vidjet ćemo sada, sada je odgovor na Apple da, da da nekakvog konkurenta ovakvom uređaju, jer 1 GHz procesor Snapdragon i, i 500 MB radne memorije postaje standard u 2010. godini na mobilnom uređaju. A iPhone nema niti jedno, niti drugo. E, važno je upravo to što si rekao, dakle uređaj koji e, obavlja funkcije jednako brzo kao i HD2, govorimo o iPhoneu, o nekim radnjama i brže ili jednako kao renderiranje stranica kroz Safari browser, e, obavlja to na puno manjim zahtjevima na hardveru i to je svakako prednost samog operativnog sistema koji iskorištava hardware puno adekvatnije nego što to čini uh, verzija za sad Windows Mobile operativnog sistema. Uh, sigurno jedna od prednosti iphone je njegova velika raširenost, dakle populariziranje globalno, što mu donosi uh, veliku skalabilnost u dodatnoj audio i video opremi, spajanjem na različite komponente, Eh, ili nabavke različitih vrsta kesova i zaštitnih torbica, što nekim korisnicima ne znači previše, a opet s druge strani je presudno oko kupovine. Klasične slušalice imaju oba dva. 3,5 Da, veličine, mm. ajde. Mijenjava baterija, to nećemo. <laughs> ne, da stojimo u dućanu, trenutno pred ova dva uređaja, Mislim da bih još i dalje odabrao iPhone zbog prednosti koje donosi kao što su jednostavnosti i sve nabrojeno, ali e, da, da, e, povodom izlaska Windowsa sedmice morao bi prvo pregledati nove mogućnosti tog operativnog sistema u kojeg ja polažem velike nade kao bivši fan Windows mobile platforme koja jednostavno mora donijeti poboljšanja na mobilnim uređajima koji se više jednostavno ne mogu boriti protiv uh, iPhone-a i konkurencije iz Androida sa već zastarjelim operativnim sustavom. Da idem kupi danas mobilni uređaj, eh, definitivno bi uložio u budućnost. mislim da ulaganje u HTC Touch HD2 je ulaganje u budućnost jer Isto kao što je moj kolega, polažem nade u Windows Phone 7 operativni sustav i vjerujem da ovaj put Microsoft neće zakazati. E, iako između ta dva možda bi počeo razmišljati o Androidu. <laughs> Tako da Windows Mobile e, definitivno u njega polažem nade. Može još za kraj. Ne smijemo ovaj, izostaviti nikako ni nadu u skorašnji Apple predstavljanje, dakle 4.0 operativnog sistema za iPhone ili možda čak potpuno novog uređaja iz ove firme. Tako da budućnost sljedećih 4-5 mjeseci između Windows Mobile operativnog sistema i OS X biti će doista neizvjesna. Žac, bilo mi je ugodno popričati s tobom do slušanja. Bolje, također.